для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. жніўня. Час ад часу я правальваюся ў чорную бездань, у якой, аднак, не сціхае кананада, але перастае існаваць навакольнае. Толькі страшнае крывавае месіва ўвесь час перад вачамі. Нічога не хочацца, толькі цішыні, адну хвіліну цішыні, такой, каб на ўсё забыцца. Сёння яны пакуль што не прылятаюць. Але цішыні няма. У галаве гудзе і грукоча. Пазаўчора яны таксама прыляцелі ў другой палавіне дня, учора крыху раней. Кажуць, пазаўчора іх было 60. Не веру. Іх было сотні. Магчыма, 60 прыляцелі адразу. Але хто падлічыў, колькі падыходзіла потым. Пасля першага масіраванага ўдару ўсёй армады з дыму, сажы і пылу, які падняўся над горадам, яны доўга яшчэ выныралі па тры, па два, па адным, кідалі бомбы на колу, на аэрадром, на голай скалы. Ствол гарматы зрабіўся чорны, і яна пад канец не страляла, плявалася – Снарады рваліся над нашымі галовамі, хоць трубкі ўстанаўлівалі назначныя дыстанцыі. Фашысты не атакавалі батарэі, яны проста кідалі бомбы, куды пацэляць, каб знішчыць усё жывое ў горадзе і навокал яго. Адна фугаска разарвалася каля трэцяй гарматы. У нас абвалілася зямлянка, У катлаван паляцелі пустыя скрынкі з-пад снарадаў, якія я выкідаў на бруствер. Скрынкамі збіла з ног Фрыда. Мяне глушыла. Я не помню, ці было сумяшчэнне, ці лавіў цэль муха, бо страціў не толькі слых, але і іншыя пачуцці. Музыка Адно запомнілася Астахаў. Шырока раззявіўшы рот, ён нецярпліва хапаў снарады і страляў, страляў, страляў без конца. Твар у каваля быў страшны – Здавалася яго немагчыма спыніць. І сапраўды толькі тады, калі бледны малашкін моцна штурхнуў яго ў плечы, паказваючы на ствол, дзе пухіркамі ўзнялася фарба, Астахаў знясілена пусціў рукі. Каму звода нешта закрычаў, я паказаў на свае вушы, і ён паказаў рукой на трэцюю гармату. Я гляну і ўбачыў, што яна перакулена на бок. А людзі, людзі, што з людзьмі? Не помню, спытаў я гэта, ці толькі падумаў. Музыка Астахаў пайшоў за малашкіным. Я механічна рушыў за імі. Людзі, нашы сябры, трое ляжалі на вытаптанай сцежцы, там, дзе разлік, звычайна строіўся па камандзе за гармату. Ляжалі ў рад, быццам перад гэтым пастроіліся, потым упалі на спіны, тварамі ў дымнае неба, дзе ўсё яшчэ гулі самалёты. Я пазнаў дваіх: панкоў, хамідаў. У трэцяга не было твару крывавае страшнае месіва, потым я даведаўся, што гэта быў чацвёрты нумар лісіцын. Вясёлы наіўны хлопец, які званчэй за ўсіх смяяўся. Мне зрабілася млосна, крывавая пляма паплыла перад вачамі. Нехта клікаў мяне, нехта стагнаў, сан інструктор перавязваў раненых. Я не бачыў іх, як у тумане вярнуўся да сваёй гарматы і сеў на зямлю. Схамянуўся толькі тады, калі нехта закрычаў «Вады!» «Каму вады?» Абапёршыся на бруствер, задыхаўся астахаў і рваў на сабе гімнастёрку. Правда, прыступ яго цягнуўся нядоўга, нейкую хвіліну – Ён злосна адкінуў карыт з вадой, што працягнуў яму чарняк, выпрастаўся, паправіў рамені, пачаў па-гаспадарску выціраць затвор. Але як шчарнеў, змяніўся яго твар. І вось ужо двое сутак ён маўчыць. Мы ўсе маўчым. Я чую галасы, як праз шум блізкага вадаспаду. У вушах горача, а ў вачах быццам пяску насыпала. Заплющу вочы, бачу вясёлы твар лісейца, на потым гэтая жудасная крывавая калатуша пакутліва. Учора Сеня Пясоцкі сказаў на нарадзе камандзіраў, чаму нам не далі пахаваць нашых сяброў, куды іх павезлі. Існуе вайсковая традыцыя падраздзялення само хавае загінуўшых. Сеўчынка ўзлаваўся, накрычаў на сеню, чаго ён умешваецца, куды не трэба. Камандаванне ведае, што робіць. пасля нарады падышоў да дальнамера, сеў на бруствер, сказаў ціха з болем. «Пясоцкі, не развярэджвай рану душы і думай, што не ў аднаго цябе яны баляць. У меня яны таксама баляць, не чапай. Што адбылося, то і адбылося вайна. Раны трэба гаіць як мага хутчэй». Сеня зразумеў яго душэўны стан і папрасіў прабачэння. Сеўчынка махнуў рукой. Прычым тут прабачэнне? І доўга сядзеў моўчкі, углядаючыся перад сабой у прастору. Здавалася, што пасля двухдзённай бамбардзіроўкі ў горадзе не асталося нічога жывога, але ўначы прайшоў дождж, патушыў пажары, асадзіў пылы дым, і вось ён, горад, зноў перад намі, скалечаны, але жывы. На станцыі манеўруе паравоз, перацягвае вагоны ў порце, паварочвае свой доўгі хобат, быццам нешта вынюхвае пад'ёмны кран. Па заліве шныраць кацеры. На вуліцах, як мурашкі бегаюць людзі, многа людзей. Убачыў усё гэта і лягчэй стала на душы, адчулася стома. Упершыню за двое сутак захацелася легчы і паспаць, каб толькі яны сёння не прыляцелі. Музыка 14 жніўня Жанчына на батарэі. Голас яе пявучы зусім не вайсковы нікі, хатні, мірны, даляцеў быццам з іншага свету быццам у сне. Байцы пакінулі чысціць пушку і, як буслы выцягнулі шыі, выглядаючы з катлавана, хто адкуль, Ваенфельчар з санчасці, растлумачыў Фрыд, які заўжды пра ўсё даведваўся першы. Голас прыемны, адзначыў Астахаў. А вунь яна ідзе з камбатам. А косы, а, а косы, хлопцы, косы, якія захапіўся чарняк, глядзіце, пілотка і косы, прыгожа. І ў спадніцы, не ў штанах, заўважыў муха. Мне не спадабалася такая іх цікаўнасць і рэплікі асабліва мухавы. Разгаворчыкі, рыхтуйце снарады і не вельмі распускайце языкі. Хлопцы пераглянуліся здзіўлена, перасмыкнулі плячамі. Што мне да гэтай незнаёмай жанчыны ўвогуле ніводнай жанчыны ў свеце не можа цікавіць мяне. Так я думаў тую хвіліну. Але, здаецца, я хітрую сам з сабой, бо калі прызнацца шчыра, дык усё-такі дзяўчына зацікавіла мяне. Калі ўбачыў, што яна абходзіць санінструктарам разлікі, пабылі на прыборы, на дальнамеры, то чуў, што чакаю яе, хвалююся, нават баюся, каб не мінула нашай гарматы. Думаў, што мне з таго, што яна наведаецца, спытае пра здароўе, чаго добрага пачне праверку на вашывасць, прычэпіцца да чаго-небудзь, і ўсё адно чакаў, сачыў за ёй, куды яна пойдзе. Музыка Атрымалася так, што ад прыбора яна накіравалася да нас. Я закамандаваў за гармату. Хлопцы выскачылі, як грэшнікі з пекла пастроіліся, як ніколі падцягнутыя, пукатагрудыя, з надзьмутымі ад затоеных усмешак тварамі. Кругом смірна, таварыш. Яна збянтэжылася, Пачырванела, замахала рукамі. «Ой, не трэба, не трэба, што вы!» Сам радавы пажартаваў санінструктор Алёша Спірын, якога мы перахрысцілі ў аспірын і любім за грубаваты гумар і своеасаблівае лекарскае мастацтва. Усіх лячыць аднымі лекамі, не зважаючы ні на якія назначэнні і указанні вайну рача. «Добрый раніцы вам!» – прывіталася яна зусім не па-вайсковаму. Хлопцы не ведалі, як адказаць, на такое прывітанне адказалі, хто як мог. Я ўспомню пра разлік, што людзі стаяць на зважай і не даючы больш ніякіх каманд, бо перад гэтым мірным стварэннем знікла ўсё вайсковае, энергічна махнуў рукой. «Раз ідзіся!» У катлаване яна ветліва запрасіла байцоў сесці. На шчоках у яе і без таго ружовеньких загарыліся пятакі. Гэта зрабіла яе твар вельмі прывабным. Хоць увогуле яна не прыгажуня, востры носік, шэрыя маленькія вочкі, жывыя, як у звярка, ненатуральна белыя, як пятроўскі парык, валасы, заплеценыя ў дзве кароткія касы. Але чырвань на шчоках, бянтэжлівасць, сарамлівая ўсмешка, колькі ў гэтым жаночага. З наіўнай амаль дзіцячай цікаўнасцю яна гледзела нашу гаспадарку, але ні пра што не спытала, што датычылася гарматы, спытала пра здароўе, якія скаргі. Габаў сказаў, што ў яго баляць зубы. Сапраўды, у яго балелі зубы. Муха сказаў, што ў яго баліць жывот. Ніколі раней ён на свой жывот не скардзіўся, а даволі часта прасіўся збегаць на кухню, каб перайграць, выпрасіць у кухара дадатковы кацялок супа ці порцыю смажанага марскога акуня, якім нас кормяць штодзённа. зрабілася сорамна перад дзяўчынай такой няўмелай далікатнай замухаву хлусню. Я бліснуў на яго вачамі, але той брывом не павёў. «Хлусіць, сукін сын!» – прашаптаў я спірыну. «Няхай! Каму не хочацца, каб жаночая рука памацала твой жывотік?» – адказаў аспірын такім шэптам, што пачулі ўсе і ваенфельчар таксама, бо на шчоках яе зноў загарыліся пятакі. Я адвярнуўся, каб не бачыць, як муха раздзяваецца і як яна будзе мацаць яго худы жывот. «Брудная бялізна, сан-інструктор», – заўважыла яна. Мне із-за бялізну стала сорамна быццам. Я вінаваты ў тым, што яе нечаста мяняюць. «Много копаці, таварыш», – ваенфельчар адказаў аспірын. «Якой копаці?» Д'ябал, ён здзекуецца з яе нявопытнасці, узлаваўся я на сын інструктара. «Пакажы сваю ножку», – сказаў ён мне. Дзён колькі назад у часе бою я абдзёраб снарадную скрынку нагу. Ранка, на якую спачатку не звярнуў увагі, забрудзілася, пачала гнаіцца. Нага балела. Але скардзіцца на такі боль гэтаму незвычайнаму лекару ў мяне не было ніякага намеру. Я нават не падумаў пра гэта. Пачаў аднекуцца. «Не, пакажыце!» – нечакана настойліва патрабавала яна. Я сеў на лапу, зняў бот. Ваенфельчар стала перада мной каленьмі на ўтаптаную жорсткую зямлю, сама зняла павязку – Асцярожна пачала націскаць пальцамі на калена. У яе была прыгожая рука, маленькая, пухлая, з ямачкамі над костачкамі пальцаў. Мне нястерпна захацелася пагладзіць гэтую руку. Я не стрымаўся і асцярожна дакрануўся да яе. «Баліць?» – спытала дзяўчына. «Не!» – адказаў я і нечакана для сябе даверліва паведаміў. «У мяне ж жонка, фельчар!» «Вы жанаты?» Здзіўлена глянула яна на мяне. Такі малады. І дачку маю, адказаў я з гонарам. Але гэта не зрабіла на яе большага ўражання, чым тое, што я жанаты. Яна сказала з тонкай іроніяй, дзяўчаты часта так гавораць. Шчасліўчык! І пачала корпацца ў сваёй новенькай сумцы з чырвоным крыжам. Трэба будзе яму кампрэс спіртавы на ноч пакласці. Чуеце? Спірын! Кароткія ночы, таварыш Вайнфельчар, зноў-такі здзекліва хмыкнуў той. Шарняк, які стаяў побач і не зводзіў вачэй з дзяўчыны, бліснуў сваімі негрыцянскімі зубамі. Шчокі ў яе зноў загарэліся. Як бы, адчуваючы маю прыязнасць і падтрымку, яна даверліва ўзняла вочы. «І дзе яна, ваша сям'я?» «А, там, відаць, ужо там пісьмы больш не прыходзяць». «Там?» Вочы яе спалохана расшырыліся – З жалем і здзіўленнем глядзела яна на мяне. Упершыню ўбачыла чалавека, у якога родныя блізкія асталіся там за лініяй фронту ў фашысцкай няволі. І я зноў адчуў усю глыбіню сваёй трагедыі. Каб яна пачала спачуваць, я, мабыць, расплакаўся, бо слёзы былі блізка, комам стаялі ў горле, горкі, салёны. Лена моўчкі пачала бінтаваць нагу. Аб'явілі трывогу. Ішоў разведчык. Бусолі дальнамер давалі каардынаты паўз гармату, пачуўшы звон гільзы, прамчаўся на ўскач Лёша. «Глядзіце! Глядзіце! Алень!» – падзіцячы закрычала ваен фельчар. лень, раўнів адказаў габаў. Другі Лёша санінструктор непрыкметна знік, забывшыся на сваё начальства. Гэты мядзведь баяўся гарматных стрэлаў яго баліць ад іх галоўка. «Будзеце страляць?» – спытала. «Можна мне пабыць з вамі?» Больш не было ваенфельчара, афіцэра, асталася дзяўчына, якой хацелася пабыць у самым небяспечным месцы, дзе сапраўдная вайна, і якой, аднак, не ўдавалася перамагчы свой страх. Абяскровіліся вусныя шчокі, нервова тарганулися векі. Усе мы ведалі гэты страх, і ўжо некаторыя забыліся на яго. «Муха!» Баязлівец, муха якога я некалі шыбануў сядзенне, глядзеў цяпер на дзяўчыну з насмешкай. Мне хацелася даць яму па мордзе. Весці агонь па разведчыку для нас цяпер, што семкі лускаць, як сказаў Чарняк. Хлопцы выконвалі свае абавязкі спакойна, нават весела. Музыка першы стрэл аглушыў. Паветраная хваля сарвала пілотку, скудлаціла белыя валасы. Яна выпустила сумку, заціснула рукамі вушы, твар скрывіўся ад жаху і зрабіўся непрыгожы, як у старой бабулі. Я ўзяў яе за руку і адвёў да Астахава, дзе хваля ад стрэлу не так біла. Але там яе спалохала гільза, якая вылетела пад ногі і дымілася. «Ой!» – ускрыкнула яна. Я мацней сціснуў яе маленькую руку, адпіхнуў гільзу нагой. На яе шчасце зрабілі ўсяго пяць залпаў. Разведчык развярнуўся і пайшоў назад, набіраючы вышыню. Вейнфельчар глядзела на нас, як на герояў. Забывшыся на субардынацыю, я тихо спытаў, як ваше імя? Антаніна Васильевна, Тоня, Тоня. Потым схамянулася, успомніла сваё становішча, свой страх, на які яна не мела права па статуту, і невядома, за што падзякаваўшы, хуценька пайшла. Муха чамусьці хіхікнуў. Чарняк сказаў: "Э. Прыгожая. Астахаў, збіраючы гільзы, уздыхнуў: і нечакана прычытаў вядомы радок з Някрасава: «Доля ты, руская долюшка женская. 22 жніўня. Боль. Боль у сэрцы. Я думаў, што людзі гавораць так, каб вобразна перадаць пачуццё гора, смутку. Баліць сэрца? Не. Яно не баліць. Яно проста сціскаецца і робіцца у два, тры, можа, у пяць разоў меншае. Яму цяжка, яно не прыносіць бадёрасці, упэўненасці, радасці. Радасці. Яно сціскаецца, і ў чалавеку ўсё замірае, насцярожваецца. Гэта страшней за любы фізічны боль. Раніцой, як заўсёды, першы абышоў разлікі камісар. Якія навіны, таварыш палітрук? Мы прывыклі да благіх навіны, ўжо не баімся іх, верым, што будзе пералом. Я спытаю бадзёра, бо ноч была ціха і доўгая. А што трэба? Трэба як жартують хлопці солдату. Добрий харч, ды довгий сон. Лазебна неяк асабліва паглядзеў на мяне і адказаў не адразу. Пасля жорсткіх баёў нашы войскі пакінулі гомель. Ён сказаў так быццам, і для яго гэта быў самы дарагі горад. Чаму яно сціснулася дурное сэрца? Хіба я не чакаў гэтага? Не, гэтага нельга чакаць, як нельга чакаць смерці і думаць пра яе, бо тады не было б як жыць. Увесь час жыла надзея, а можа пералом наступіць да таго, як гэта здарыцца. Можа, іх затрымаюць там, на Дняпры, нават калі некалькі дзён назад паведамілі аб здачы Смаленска – дзе смаленск яна ўсё яшчэ цяплілася моя надзея а цяпер камісар гаварыў нешта пра стратэгію пра неабходнасць выраўніваць лінію фронту я не чуў я слухаў уласнае сэрце як яно сціскалася пайшоў да сені Ён сядзеў на скрынках з-пад дальнамера і курыў. Па выразу твару, па смутку ў вачах я ўбачыў, што ён ведае, таму я нічога не сказаў. Доўга сядзелі моўчкі. Ніколі мы так падоўгу не маўчалі, гэта не ўласціва нам. Ад маўчання зрабілася яшчэ цяжэй, і я паспрабаваў суцешыць яго і сябе. Будзем спадзявацца, што яны эвакуіраваліся. Будзем спадзявацца. Коротка адказаў ён і запаліў другую папяросу. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна, трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.